salamat, salamat. Salamat sa inyo. Kala ko, hindi ko kayo makikita eh. Ay, ako, para naman nagagalit siya doon. <laughs> Alam mo, alam kahit saan po kayo pumunta, pupuntahan ko kayo at hahanapin namin kayo para makita uli. Salamat, salamat. Uh, enjoy ka, Lolo Boy, ha? Sige po, uh, Lolo Boy. Honey Buns, magsishow na kami. Okay. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi naman, Big Boy. Kayo ba yung mga busog na? Handa na kayong uh, manood sa aming uh, programa. Okay. Dahil nakita na natin sa Lolo Boy, magsushow po ako kasama ang ipinagmamalaki ng Cebu, ang Crazy Duo! Mulat ang mata, gising sa umaga, Punat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok ka, Lubunag, lundag ka! Tayo! Tayo na! Tayo! Ha? One plus one equal two plus two equal eight times sixteen equal Nako! Ang eight tayo'y mag ocho ocho ocho ocho ocho ocho ocho ocho na mag ocho ocho Ocho, ocho. Pa, ocho, ocho pa. Okay! Di lang pampatibay ng butong batamlay. Ito ay pampahaba pa ng ating buhay. May ngipin man o wala, lahat ay sumabay. Hahay! One plus one equal Quads! Okay, Hottie Bunch, come on! Tayo'y mag 8-8! 8-8! Hangga! Tatlo kayo! 8-8! Bakit? Doon ka na nga!